banje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira mubanze mudutunge kuri no minota ibiri twabacereje tubonereho akaryo kukuba ikaze mu makuru tugiye kubashikiriza kuno mutaga wo kuno munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 20 imyandagaro umwaka 2022 tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize kunagura urudandazwa no kuyunguruza hakoreshejwe ikiyaga Tanganyika ni bimwe mu byavugiwe mu nama y'umuryango ukoresha inzira zo mu mazi ku mugabane wa Afrika yari maze iminsi iri kirabera hano mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu ba muri quartier Gatwaro mu ntara ya Kayanza bavuga ko amazu yabo abangamiwe n'ikimanga kinini kiri muri yo quartier bagasaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo mu gisata cy'uburimyi naho tuzakubashikana mu ntara ya Bubanza aho abarimyi b'igiterwa c'umuceri bavuga ko barose umwimbu udashimishije uno mwaka mu kanyisase nido nido akanya nikadukundira tubaza kubashikiriza yavugwa mu makungu mu buhinga bw'ivyuma Eric wimana ni wari katuma amajwi yabashikira muri yose atatunenge twese yamwe tuti ni musangwe kazi isanganiro inama isumba ingimba Muganga ndasubiye kubara ndabana ikaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata cyo kuyunguruza kunyarusa kunagura urudandazwa no kuyunguruza akoresheje ikiyaga Tanganyika nivyo abegwa nico gisata bahurikiye mu muryango ukoresha inzira zo mu mazi Iscos ku mugabane wa Afrika bashitse ko mu nama rimaze iminsi kirabera ibujumbura Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'ibivuko n'indarayi mu Burundi avuga ko hemejwe kandi ibijanye no gukomeza umutekano mu kiyaga Tanganyika inkuru tubaza Jean Dodier irakoze abegwa n'urudandazwa no kwiyunguruza mu mazi mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko bemeje mu ihuriro ibujumbura kuri wa gatanu ko guteza imbere urudandazwa no kwiyunguruza mu kiyaga Tanganyika kubagikoresha na cyane cyane aba bakumbebe zacu ihangiro ryabyo ni gutuma ukwiyunguruza no kunguruza ibintu mu kiyaga bihurumbigwa nk'uko Jacques Bigirimana arongoye ibivuko mu Burundi abishikiriza Je précise également que Soforum menyeshe kandi kwira ihuriro ryisunze inzira n'uburyo bwo gushika ku mahangiro yacu yo guteza imbere utwigoro tujyanye no gutuma ukwiyunguruza mu kiyaga Tanganyika kurangwamwo umutekano kandi kwijukirwa uko bishoboka l'attention de ce forum a porté spécifiquement sur la cité de l'harmonisation de la législation muri iri huriro uruhara runini rwerekeye cyane cyane kuringaniza amategeko amwe ku biraba kwiyunguruza mu kiyaga Tanganyika gushiraho umugambi wo gutabara mu kiyaga Tanganyika gushinga imihora mishasha ihuza abakoresha iki kiyaga mu ntumbero yo kugurura aka karere kacu kagize umuhora mushasha wo mu bumanuko Jean Dodier irakoze tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ibidukikije ubuyobozi bukuru bujejwe gukingira bidukikije ngo buriko burarondera ibibanza bishirwa mu bibanza bikingiwe ahanini bakarondera ibibanza bifise cyo byamaze muri kahise birikimasi yatunga imana avuga ko amakungu ashaka ibihu ibihugu bitegekanya ibice 30% by'uburinganire eh, bw'ibihugu bibe bikingiye ngo ivyangombwa biriko birategurwa tumutega biri kugira turabe yuko tuwushyira mu bibanza bikingiwe eh, kuko ubu amakungu yasabye yuko niburiburi ibihugu byose bitegekanye ibice mirongo itatu by'uburinganire bw'ibihugu Eh, kugira bube mu bibanza bikingiwe aha twebwe mu burundi turavye amashamba tukaraba amashamba aya mashamba cimeza n'aya mashamba ayana tuvuga ko tukiri ku bice bitanu ku rwego rwo hejuru nitwagira imana bakabyemeza maze tuzaba two turongereza uburinganire bwahakingiwe mugamba wumva yuko dushobora kubuza yuko ibisagara biba ntushobora kubuza yuko amabarabara yaca, mugani ibyo byose dutegereza kubifatanya no gukingira ibidukikije tubandanirize mu gisata cy'imibano aho umuhanuzi wa buramatari w’inaragitega gitega ajeje iterambere aragabisha abantu bafise ububare bategeka abantu kubanza kugura inyama zokeje kugira ngo babahe ibinyobwa ibica nk'ibiriya bya brarudi ndetse n'abaduza ibiciro by'ibyo binyobwa ni nyuma y'uko hari bamwe mu bafise ububare mu makariti atandukanye y'igisagara cya gitega baduza ibiciro abandi bagategeka abantu kubanza kugura inyama kugira ngo babahe ibinyobwa bifuza Gerard nibigira une des nouvelles conséquences de la pénurie des produits bruns muradutunga ino nkuru ya Gerard Nibigira uh, murumva ko haje iri mu rurimi rw'igifaransa kumbure mukanya iri mu rurimi rw'ikirundi irashobora kudushikira abona ko ndababwira yuko umuhanuzi wabura buramatari w'intara giteka ajeje iterambere aragabisha abantu bafise ububare bategeka abantu kubanza kugura inyama zokeje kugira ngo bahabwe ikinyobwa ikicanke kiriya cha Brarudi ndetse n'abatubahiriza biciro by'ivyo binyobwa ni nyuma yuko hari bamwe mu bafise ububare mu makarti atandukanye y'igisagara ca Gitega baduza biciro kandi bagategeka abantu kubanza kugura inyama kugira ngo babahe ivyo binyobwa aha hariya mu buhinga bw'ibyuma Eric Uwimana arambwiye ko ino nkuru itaraboneka ariko turaza kwigaruka ko mu mwanya muto tubanze tubabwire ino nkuru ivugwa mu gisata cy'uburimyi ngaho mu ntara ya Bubanza aho abarimyi b'umuceri basanzwe bakorera bakorana n'ishyirahamwe gishinze guteza imbere ikiyaya Cimbo SLDI baridoga ko barose umwimbu udashimishije uno mwaka bagasaba iryo shirahamwe gukurikirana uburimyi gusumba ko bimeze ubu kugira ngo ntibabandanye bahomba muri iryo shirahamwe baremeza ko umwimbu utagenze uko bari bavyiteze uno mwaka ahanini ngo byavuye ku ngwara zateye icyo gitegwa hamwe n'ifumbire yabonetse itevye inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana umuceri bo mu kiyaya cy'imbo basanzwe bakorana n'ishyirahamwe gishinzwe guteza imbere ikiyaya cy'imbo SRDI bavuga ko uno mwaka bahombye cyane n'amafaranga bakoresheje ngo ntayo bashobora kuronka ku giterwa cy'umuceri imifuko bahora bimbura paul ndimugwanko ajejwe igisata cy'amakoperative muri SRDI akaba ari n'umuyobozi mfatakibanza akurikirana iby'indimo SRDI uyu mwaka nk'uko twahora imyaka yindi yahera twahora twitega yuko dushobora kuronka ku hegitari toni zitanu n'ibiro mu atanu kuri hegitari iyo ni randema muwaye yo hagati na hagati dushobora kwitega ku aho rero tuciye turaba ibyo twanonse umwaka amakoperative amwamwe yashoboye gushikana itoni zitanu n'ibiro amajana ane ari nzagiye hasi ko twaziga ko umwimbu uzogenda wagenze paul ndimukwanko aranavuga ibituma umwimbu wagabanutse uyu mwimbu ntiwabaye mwiza kubera kibazo kijanye n'ifumbire ya Gitega tuvuga ko ifumbire ya Kenya ifumbire yarabonetse mugabo ntiyaje ku gihe ifumbire yarabonetse mugabo iboneka idakurikije ikirangamisi cy'uburimyi icyo kibazo abarimyi bafise hanyuma ku bijanye n'indwara indwara twavuze amakoperative amwe amwe yagiye arashikirwa Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no murango arabandanya ngaha kuri radio isanganiro tukaba tuyabandaniriza hariya mu ntara ya Kayanza aho abanyagihugu baba muri quartier Gatwaro bavuga ko hari kimanga kinini kibangamiye amazu yabo mu gihe bavuga ko batinya ko aho imvura buca itasura amazu yabo ashobora kusenyuka basaba mu ntwaro kugira ico babafashije mu ntwaro muri commune Kayanza bamenyesha ko uburyo bwokenerwa kuzibira ico kimanga burengeye ubushobozi bw'ikigega cabo mu kurindira ko hagira abandi bagira neza bofasha muri ico ki, muri ico kibazo Gilbert Nyandwi mustaneri wa commune Kayanza asaba abo banyagihugu baba hafi ico kimanga kwimba ibinogo mu mpangu zabo zizoza zirajamwe amazi y'imvura ngo kuko ariyo atuma kiguma caguka Patrick Sengiyumva Certains des habitants de leur maison d'habitation environ sont Muradutungano kuri no nkuru ya Patrick iri mu rurimi rw'igifaransa turaza kwigarukako tubandanirize mu gisata c'imibano aho mukuru mutumba wa, wabuhindo buhindo aragirizwa n'abanyagihugu arongoye nabo na kubasangi n'abasangiye kurongora umutumba ko yonona ubutunzi bw'igihugu agaca n'imanza zita, uh, cyane cyane nko kumvikanisha abakorewe ivyaha byo gufata ku ngufu n'ababikorewe abo banyagihugu basaba ko yobogozwa buramatari w'intara ya kibitoke asaba uburongozi bwa commune mugwi gutebuza gukurikirana ico kibazo abaro aroswe icegeranyo ingingo ishoboka ifatwe byavugiwe mu nama buramatari w'intara ya, ya Cibitoke aherutse kugirana n'abanya abanyagihugu b'imugwi hariya mu ntara ya Cibitoke ni nkuru tubaza Alexis Ndayiragije gutanga ibibanza byo kubaka amatongo ya komine atari ucyabifitiye kurandura ikawa hanyuma agatanga ibibanza byo kubakamwo kumvikanisha imiryango yabafashe ku nguvu n'abagize icaha gutoza amafaranga yo guhemba abakozi bubatse amasomero abiri y'ishuri shingiro rya buhindo hanyuma ntibahembwe kutubariza abo basangiye kurongora umutumba buhindo ivyo nivyo vyagirizwa barore jean asanzwe arongoye umutumba buhindo ibyo akaba byagirijwe n'abanyagihugu n'abo basangiye kurongora umutumba mu nama buramatari w'intara c'ibitoke yagiye n'abanyagihugu muri iyo komine mugwi muri iyi ndwi uwo mukuru w'umutumba wewe yemeza ko yaranduye ibiti bibiri by'ikawa kugira inzu ishobore gukwira ku bijyanye n'amafaranga yatoje avuga ko agiye kuyarondera abo bakozi bahembwe ku bijyanye n'umuhungu aheruka gufatwa ku nguvu n'umugore wa kuri uwo mutumba avuga ko iryo kosha barisangiye byo ba mirakure abanyagihugu rero basaba ko uwo mukuru w'umutumba buhindo utanga imihoho cyangwa agakugwa kugira ibikorwa kuri uwo mutumba bishobore gusubira kugenda neza buri amatari gisagara c'ibitoke asaba arongoye komine mugwi gutebutsa kugira amatohoza yimbitse hanyuma icegeranyo kimushikire ashobore gufatwa ingingo mu c'ibitoke Alexis Ndayiragije Radio Isanganiro Alexi ndayiragije tugukengurukire tugaruke kuri ya nkuru yari yakumugwa mukuru wa politike igitega aho umuhanuzi wa buramatari w'intara gitega ajejwe iterambere agabisha abantu bafise ububare bategeka abantu kubanza kugura inyama zokeje kugira ngo babahe ibinyobwa bifuza vya Brarudi ndetse n'abaduza biciro vy'ivyo binyobwa ni nyuma yuko hari bamwe mu bafise ububare mu makarti atandukanye y'igisagara ca Gitega baduza ibiciro abandi bagategeka abantu kubanza kugura inyama kugira ngo babahe ibinyobwa bifuza Gerard nibigira Gishasha mu nkurikizi zikena gibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi mu gisagara ca Gitega nabafise ububare bategeka abantu kubanza kugura inyama zokeje begeje arizo brochette mu gifaransa kugira ngo babahe ikinyobwa iki canke kiriya bipfuza ivyo vyagaragaye kuri uyu wa gatanu ku mugoroba mu kabare bita bar histo bakuri kari kwibarabara rya mbere muri quartier Magarama nyeneko co kimwe n'abakozi biwe baje habona ku muryango w'akabare bakabwira umukiriya babonye aje bazi kwanywa Primus nini ko ataguze inyama yifuza atakindi ategetswe kuri ivyo umuhanuzi wa buramatari w'intara w'intara ya Gitega ajejwe iby'iterambere Serge Sabukunze avuga ko ivyo bidahuye n'amategeko kandi ko bihanwa akaboneraho akajya ko kugabisha ababikora yongera basaba kubihagarika nibabandanya naho ngo bazubihanirwa abandi agabisha nabaduza ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi aha hakaba hari umudandaza w'akabare kari muri quartier Nyamugari mu gisagara cya Gitega sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yaciriye igihano cyo gufungwa umwaka umwe n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ku igenekerezo rya kane kuno kwezi yagirizwa icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kurenza ibiciro vyashinzwe na leta ku binyobwa vya Braludi ku bijanye n'ivyo vy'ibiciro musitanteri wa komine Gitega muganga Jacques Nduwimana akaba ku igenekerezo rya cumi na gatandatu kuno kwezi yarasohoye urwandiko ruriko ububare bwo mu gisagara ca Gitega bwemerewe kurenza ku biciro vya leta amahera ari hagati y'amajana abiri n'amajana ane ku icupa rimwe y'ikinyobwa ca Bralud ariko rero bwinshi muri bwo ntibwubahiriza iyo ngingo ya Mustanteri akarorero ahenshi muri bwo primus nini igugwa amahera ibihumbi bibiri kandi yari kugugwa igihumbi n'amajana cyenda amusteri ndende nayo igugwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu kandi yari kugugwa ibihumbi bibiri n'amajana ane igitega jean ibwira ku bwa radiyo isanganiro gerard nibigira urakenuye tubabwire na ya nkuru ijanye mu gisata c'ibidukikije yari mu kayanza Awa Aba banyagihugu ba muri tuwa aro wavuga kwa hali kimanga kinini kigirami ya amazu yabo mu gihe bavuga ko batinya ko aho imvura buca itasurira amazu abo ashobora kusenyuka. basaba mu ntwaro kugira ico bafashije mu ntwaro muri commune Kayanza bamenyesha ko uburyo kwa kuzibira cho kimanga burengeye zibigiki gekacha abo. Mukuri indira kwa gira abandi bagira neza bo bofasha kuri cho kibazo Gilbert Nyandwi mustanteri wa commune Kayanza asaba abanyagi abanyagihugu baba hafi cho kimanga kuimba ibinogo mumhangu za zabo zizojamwo amazi y'imvura ngo kuko ariyo atuma kiguma caguka Patrick Sengiyumva Bayo muri abo banyagihugu twaganiriye kuri ico kibazo c'ico kimanga kibangamiye inyubako zabo bavuga ko kimaze imyaka ibiri kigenda caguka uko iminsi yegera imbere. Bamwe ndetse muri bo bavuga ko baza baramaze kwimuka mu gutinya kwaho imvura buca itasurira inzu zabo zosenyuka. Ikimanga kiramaze hafi nk'imyaka ibiri canke irenga gihera bagejeje gukanariza. Gihe atacokorwa no kuvuga ko kizokonona ibintu vyinshi. kwa mbere na mbere amazu yacu, amazu yose ahegereye n'ibarabara rizoshikirwa mbere na stade ishikirwe kuko murabona ko hegereye kuri stade internationale ya gatu. gitwara urabona ko hariyo abantu bamaze kuyimuka nkuriya wahiye hirya yarimutse ntacyo mu minsi mikeya ndabona yuko nzotinda nkimuka kandi sije kibangamiye gusa n'amazu menshi ni ingorane ikomeye rwose ngaha babona ko mu ntwaro bari bakwiye gufasha na cyane cyane mu kugira haboneke iyindi nzira y'amazi atembera muri icyo kimanga kugira ntikibandanye caguka ibyakorwa ni byinshi ahanini ni amazi batahaye inzira ayo mazi rero byari bikenewe yuko boshobora gufata amazi bakayaha iyindi nzira bari bakwiye kubiraba n'aha turi murabona ko hagomba gusiduka ikintu kinini cyane murabona hararenga nk'imetero hafi zibiri hagomba gusaduka imvura iguye hazoba hasadutse tubajije mu ntwara muri komine kayanza batumenyesheje ko ico kibazo c'ico kimanga bakizi kiribere nyandwi musitanire wa komine amenyesha ariko ko mu ntwaro uburyo bwokenerwa kugira ngo icyo kimanga kizibirwe atabwoboneka agasaba ahubwo abanyagihugu amazu yabo yegereye icyo kimanga kwitwararikana n'ahajyo kwimba mu mpangu zabo ibinogo bijamwo amazi y'imvura na cyane cane muri iki gihe imvura igiye gutasura mu kigo kijejwe inyubako mu kayanza ubuha mu mfunyafunya imfashanyo y'igifaransa bamenyesha ko mu byo bagiye nabo kuzokora kibanza mu ntumbero yo gukingira amazu yegereye icyo kimanga ko ukuza bararonderaho hose hoboneka ivu ibisigarira by'amabuye n'amatafari kugira ngo bize birasukwa muri icyo kimanga ntikibandanye cyaguka mu kayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro Patrick Sengiyumva nawe urakenuye mu yavugwa mu gisata c'inkino kuno wa gatandatu ni waza gukinwa inkino zindwi igira kabiri ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere mu mupira w'amaguru Primus League Kuri stade intwari mu kanya igihe cy'isaha 9 umugwa magara Young Boys uza kuba wagendewe n'umugwa Top Junior wari ya mu ntara ya Kayanza ni mu gihe urundi rukino ruza gukinirwa ari kuri stade nkuru nziza Peace Park Stadium iri ari igisenyi mu ntara ya Makamba aho umugwa Eagle Noir Fighters uza kuba wagendewe n'umugwa Olympic Star wari ya mu ntara ya Muyinga Kumusi w'ejo rero akaba ariho yitezwe inkino zitezwe aho rero umugwa message ngozi uzowagendewe na Rukinzo ni mu gihe ari kuri stade Ngoma urundi rukino rwitezwe nuzohuza umugwa Flambody Centre uzoburi kuratana mu mitwe n'umugwa Enter Star. Mukurangiza kuri no nkuru ivugwa mu makungu mu gihugu ca Somalia haraye habaye igitero cabereye mu gisagara ca Mogadisho cabereye ku hoteli yitwa Yahat irimo irimo ico gisagara ca Mogadisho kikaba cahitanye rero abantu umunani amakuru atangwa ni radio y'abafaransa RFI avuga ko ico gitero ko cakozwe n'imiduga ibiri yatezwe kuri iyo hoteli ikunzwe ikunzwe ko n'abategetsi batandukanye bo muri ico gihugu ca Somalia igitero nk'ico caheruka kuba mu mwaka uheze